É capaz. Tô tranquilão, tá lazer. Tô cheirosão nos trajes. Dia de baile é assim. Jack de massa A Vida é luta com obter. Disciplina, humildade. Na mesa é balde de gin. Jack de massa Que ela se interessa que eu tô de Nike escondendo a peça. E essa sapeca é onde tá caçando. E se a chave acende o farol da Meca. Eu nem liga na vela, já interpreta que hoje tem festa. É dia de baile, igual nós não tem. Pode procurar. Só colocadão, ela gosta assim faz a posição que eu vou colocar. É que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda pro alto na ponta do pé. Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser. Que hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher. É que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda pro alto na ponta do pé. Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser. Tô cheirosão nos traje, dia de baile é assim. Jack de massa verde, a vida é luta por obter. Disciplina, humildade, na mesa é bad de gin. Jack de massa verde, que ela se interessa que eu tô de Nike, escondendo a peça. E essa sapeca hoje é tá caçando. E se a chave acende o farol da Meca, eu nem liga na vela, já interpreta que hoje tem festa, é dia de baile. Igual nós não tem, pode procurar. Só colocadão, então ela gosta assim, faz a posição que eu vou colocar que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda pro alto na ponta do pé. Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser. Que hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher. É que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda pro alto na ponta do pé. Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser.